eh, irema umuntu wa mbere adamu uhora Allah niwe yabaremeye mwebwe ibiriho byose ku isi no mu ijuru kugira ngo mwebwe bantu muze kuremwa ivyo byose musanga bihari bitunganye kandi ivyo byose vyaremwe ku bwanyu hanyuma uhoraho araheza avyagira ku nganji yiwe hejuru y'amajurundwi urumva ngo rero ibidukikije ni nivyo byose tubona biri hagufi bya biri ku isi mu kirere ivyo byose imana yaremye mbere imana yemeza ko yabiremye imbere yuko twebwe turemwa kugira ngo dusange bihari nkuko mubyumva kino kiganiro cuno musi tugana ku cijangwe byera ndabivuga ku gukingira ibidukikije ibidukikije mbega umukristo cyangwa uwemeramana yokingira gute ibidukikije mbega abakozi b'imana bakora iki kugira abo baha ubutumwa batahura akamaro ko gukingira ibidukikije mbega inyigisho zijyanye no gukingira ibidukikije hari ingaruka zifise ku kwemera k'umuntu ibi n'ibindi ni ibyo bibazo duca ijya n'ino muri kino abatumire ni pasitori patrice hakizimana arangurira ubutumwa mu ishengero robote Bujumbura hamwe na Shehe Hassan Ntakirutimana umuvugabutumwa wo mu idini rya Isilamu Etienne Manakiza nigendemeshe kino kiganiro ndabahaye ikaze yayayaya muntu utumviriye isanganiro urahombye urasizwe n'amajambere n'ukuri mu ntango za kino kiganiro pasiteri patrice hakizimana asigura ko gukingira ibidukikije ari umugambi w'imana imbere y'uko irema umuntu icya mbere cyo ni uko abantu batoza kumenya ko gukingira ibidukikije ko ari eh, umugambi w'imana yateguye imbere y'uko eh, irema umuntu wa mbere adamu kandi ko imana izi cyane ko umuntu atobaho impwemu y'ubugingo umuntu aca aba ufise ubugingo turabona mu ijambo ry'imana nenyezina ko imana aho nyine mu kurema umuntu yakoresheje ibidukikije icyo bita eh, ivu ubutaka gute amashengero bifasha gukingira ibidukikije amashengero bwa mbere gukinga ibidukikije ni uko abantu bateza kumenya ko ibidukikije ari itegeko ry'Imana ah, kandi ko Imana yatanguye kurema ibintu byose bikwiriye kugira imbere kurema Adamu aha duca tubona aha mu itanguriro nyene kabiri ku gice cya cumi na gatanu aho batubwira ngo ngo uraho imana ajyana wa muntu hama ku murongo w'icyenda turabona aho imana eh, yaciye itunga ku murongo w'umunani yaciye itunganya edeni edeni ibidukikije icishiramwo icishiramwo imezayo igiti ku murongo w'icenda nako kabitubwira igiti cyose ciza imana yakimejeje muri iryo tongo hama kandi ku murongo wa cumi muri igice cya kabiri mu itanguriro eh, bibiri twereka ngo uru ikirushaho uruzi eh, eh, uruzi rukanyisha uruzi ruvomera ruva muri iryo tongo rya edeni urusha guisaturamwo inzuzi zine uruzi rwa mbere rwitwa pishoni eh, rwarimo inzahabu uruzi rwa kabiri rwarimo Gihoni imana yatangwe kurema icyo bita ibidukikije amvironema imbere kurema umuntu kugira imana itegure ikizotunga umuntu kizotuma abaho aronka akayaga keza ahema neza aronka imvura ku gihe ashobore kurima ashobore no kwimbura ah, nicyo cyerekana ko umukristo icya mbere aterwa gushyira imbere ateza kumenya ko kugira abeho ibiriho vyose ku isi no mu ijuru kugira ngo mwebwe bantu muze kuremwa ivyo byose musanga bihari bitunganye kandi ivyo byose vyaremwe ku bwanyu hanyuma uhoraho araheza avyagira ku nganji yiwe hejuru y'amajurundwi urumva ngo rero ibidukikije nivyo byose tubona biri hagufi bya biri ku isi mu kirere ivyo byose imana yaremye mbere imana yemeza ko yabiremye imbere yuko twebwe turemwa kugira ngo dusange bihari ivyo rero byose vyitwa ibidukikije gute amashengero yofasha kugira ngo ivyo imana yare barimye bishobore gukingirwa mu bisanzwe intambwe ya mbere amashengero kubera ko ibyo twigisha ari iby'imana imana nayo ikaba yarerekanye neza yuko ibyo byose yabiremye ku bwacu twebwe nicyo gituma amashengero kandi agomba gufata uruhara rwa mbere cyane biciye mu nyigisho zanditswe mu bitabo by'ijambo ry'imana uburyo bw'ingene abantu bashobora gukingira ibyo bidukikije kugira ngo ibyo bidukikije bikingirwe ubwa mbere no kubanza kumenya agaciro kavyo ubwisilamu butangura kwerekana kumenya agaciro k'ibyo bidukikije hanyuma inyuma y'abantu kubona agaciro k'ibyo bidukikije n'akamaro kabyo kuri mwene Adamu niho rero haca haza uhoraho avuga ati fariyanzurire insanu ila taamihi umuntu niyamara gushika ku isi azoce araba rero ibifungurwa vyiwe afungura iyo biva n'intunganyo yavyo anna sababna lima asaba imana ibandanye ivuga iti ni twebwe ni jewe uhoraho nururukije amazi ava mu bicu ariyo mvura thumma shaqaqna al-arda hanyuma isi ndayatisha imigaga kugira ngo ishobore kumeza ibitegwa fa ambatna fiha habba maze muri iyo si duca tumezamwo e, ibitegwa by'intete wa inaban wa qadba kandi tumezamwo e, ibi ntuzenya zaituni hamwe n'imboga z'amababi kwari ukugira ngo bibabere eh, bibabere eh, umunezero bibabere umugisha bibabere imfashanyo yo gushobora kubaho neza muri ubwo buzima mubayemo ku isi mwebwe hamwe n'ibitungwa byanyu twisunze ano majambo turabona neza yuko izingu izinguzingu rijanye n'iby'ubuzima kubaho gufungura kubaho neza byose uhoraho imana rugira byose yabishyize mu bidukikije ubwa mbere imana yavuze yuko ariyo izana imvura ivuye mu bicu iyo mvura ivuye mu bicu igaca ituma isi ibomba maze imana ikatisha isi imigaga isi ikameza ibitegwa uhereye ku bitegwa uhereye ku biti tukaronka ibifungurwa dushobora gufungura ngo mu ntumbero yo gukingira ibidukikije ngo amashanyarazi ategerezwa kuba ya mbere mu gutera ibiti mu bibanza arimwo igiti kuko igiti ni kimenyetso ko nikimana yatamuvara yatama gushaho igiti muri Edeni ciza cyose hama ikigira kabiri amazi meza bashobora kunwa hama kugira isuku utuzu twa twarete twiza hama bakirinda n'ibintu vyotuma uh, kumbure ihungabanya ry'ibitwije bibaho mugabe cambere cyo yo kwanka ibyaha n'ibindi akamenya burya ibidukikije ko ari itegeko ry'imana akabaho yibara akamenya atabikoze ko abaciye ku biri n'imana kandi ko yitegeye kwegera akaga n'ikigira kabiri igihugu nacyo nyene kikamenya neza ko atari gukingira ibidukikije ko atari politiki isanzwe ngo tubitse tukamenya ko ari itegeko ry'imana maze eh, uburyo bwe bwa mbere bwo gukingira ibidukikije ubwa mbere hariho uburyo bwawe nkawe aho abaye mu kibano muhira hehe n'ahandi hagaca haza uburyo bugira kabiri bw'uko niwe ari imbere y'abandi abigisha agaca afata iya mbere kwigisha abantu ibijyanye no gukingira eh, ibidukikije akabyigisha akabihimiriza abandi akereka akerekana akamaro ko gukingira ibidukikije akerekana nk'uburabyo nk'umunyigishozi ntumwa y'imana muhammad sallallahu salama yaravuze ati umuntu niyaba afise amazi ashushe ntaze yasese ku isi agishushe uko nyene kuko kameremere k'ibintu bitezwa kujya ku isi kirazira ko biba bishushe kuko ibishushe vyonona isi kuko kameremere ucuraba ijya mvura igwa ingene bimeze ibikanye usutse ko ibishushe rero ubuturiye isi ku rugero rwaho umuvugabutumwa agomba gufata iya mbere mu buryo bw'ingene yigisha kandi akabera n'akarorero abandi mu kwerekana eh, akamaro ko gukingira ibidukikije ku ruhande rw'uwemeramana naho ku ruhande rw'uwemeramana asabwa kwiga no gutahura no kugamburuka no kuyoboka kuko eh, icyo umwemera muntu wese arafise icyo ahamagarirwa arangurira ubutumwa mu ishengero roboti ry'ibujumbura hamwe na shehe hasani ntakirutimana umuvugabutumwa mu idini rya isilamu mu gihe umwumva itenemana yakiza ngo mu gihe amashengero ariko arigisha ubutumwa ku bijyanye no gukingira ibidukikije birafise akamaro ku bantu no ku gihugu akarusho ka mbere ku gihugu ubwa mbere turazi ko mu gihugu cy'u Burundi keretse ko twashije imana imbere bikajya no mu izuba shingiro ibice birenga mirongo icyenda na bitanu ku ni bice by'abarundi b'abakirisito batonda mu ishengero turavye rero abantu kwa ku munsi w'Imana bamwe basenga kwa Mungu abandi basenga ku munsi wa gatandatu habaye mu murima wiwe kugikindira akitaho guca imikobeko eh, akitaho guca gutera eh, ibyatsi bikigira inkukura hari akarusho kaniniya ubwa mbere ko mesaje inkuru iba itanzwe mu ishengero kenshi tubona iyo atabaye gukingira ibidukikije habaho inkukura ibiti bitemaguwe turabona amashengero atagwa ko n'akaroro hafi twarumvise imakamba ingena amashengero intuzeye imvura yaguye harimo n'abana bapfuye izo ni inkurikizi mbi eh, yo kutabungabunga ibidukikije intuzeye ibiterwa bigatwagwa imirima ikagenda hakingigwe ibidukikije amashengero icyo yose ufasha ubwa mbere n'ingingisho inyigisho abarongoye amashengero n'amadini bakamenya ko kuba umukozi w'imana imana iba yaguhaye umuntu uzobazwa ubuzima bwiwe cyane cyane umutima si n'ibyo gusa n'uburyo bw'umubiri kuko abakozi b'imana nibo bafise umwanya wo gusoma bibiriya nibo bafise umwanya wo gushyikiriza ah, abakirisu babo wanashaka n'ababumviriza mu rugo rwiwe no mu matongo yiwe inyigisho z'ijambo ry'imana zishamikiye ku gukingira ibidukikije hari icyo zifasha uwemeramana cyangwa igihugu ego izo nyigisho iyo zitanzwe kuko zibwirwa abumva kandi zikaba zerekana uturorero tugaragara eh, zirafise akamaro kanini cyane rwose ibona eh, ashaka zitanzwe n'abakozi b'imana zitanzwe n'abavugabutumwa rero mugabo avuga ati nimuhururumbire gutunganya isi yanyu no kuyikorera nimuhururumbire kubungabunga isi yanyu kubungabunga ibiri kuri yo nk'aho umengo muzoyibako ibihe bidahera bisigura ngo uguhururumbira rero gukorera isi gushobora kuyitunganya gukingira ibidukikije ni ni itegeko rimwe mu mategeko bw'isilamu bwashyizeho bivanye n'ineza ya twebwe abariho muri kino gihe bikanavana kandi n'ineza y'abana bacu n'abuzukuru bacu n'imiryango yose izokurikira kugira ngo isi ize yame ikingiwe n'ibidukikije mu ntumbero yo kugira ngo mwene Adamu amererwe neza isi ibidukikije ntabwo bikingirwa ku nyungu yabyo ubwabyo ibidukikije bikingirwa ku nyungu ya mwene Adamu wenyine ubwiwe kuko iyo bihungabanye n'ubuzima bwa mwene Adamu buca buhungabanye imana kuko imero nziza y'ubuzima bw'umuntu ku isi imana yayishyize rero birakwereka ko kuba abakozi w'imana bo fata iya mbere kwigisha kubungabunga ibidukikije uzaba ari umumaro ukomeye cyane rwose mu ntumbero yo gutunganya isi yacu neza ego none amadini yokora iki kugira ngo afashe mu gukingira ibidukikije amadini icya mbere kubera ko eh, hariho inyigisho zica muri ayo madini zitegerezwa gufata iya mbere mu gukingira ibidukikije ibyo birumvikana ko eh, uruhara rwa mbere rw'amadini ni ukwigisha eh, ababemeramana mu nzira zitandukanye mu mashengero atandukanye eh, bakigishwa ikijyanye no gukingira ibidukikije mugabo kandi amadini arafise urundi ruhara inyuma y'uko umuntu umwe ashobora kumva inyigisho yahawe mu idini mu ishengero asengamwo mu nyuma agataha mugabo kandi amashengero arafise uruhara rwo gushobora guteranya abantu benshi kubateraniriza hamwe gushyiraho imigwi imihari eh, gushyiraho inyigisho n'amiga atandukanye kugira ngo ibidukikije bishobore gukingirwa cyane mugabo kandi amashengero ndibaza yuko arashobora gushyiraho n'ibintu bijyanye n'intererano zica mu buryo zica mu buryo mu eh, bisata by'abemeramana gushobora guterera eh, bagaterera kugira ngo kumbure ibidukikije bishobora gukingirwa hariho nk'ikintu cyitwa ngo nk'inzuzi inzuzi ni kimwe mu bintu bidukikije haragera igihe inzuzi zigashobora kugirira nabi abantu mugabo ntibace bavuga bati ni ukuzihunga cyangwa ni ukugirika ahubwo izo nzuzi ni ugukingirwa zigashirirwaho umuyoboro mwiza n'inzira nziza zicamwo kuko izo nzuzi zifise ikintu zimaze kinini cyane rwose e, mu bituma isi ishobora kubandanya iryohoka imeza ibitegwa e, eh, mu bituma dushobora kuronka amafi ibifungurwa dufungura hamwe n'ibindi izo nzuzi urumva ngo ziguma ari kirumara mu bijyanye no gushobora kuronka amazi ibintu nk'ibyo ashobora kuba ameze neza nico bituma rero rero uko bikora ariko kose amashanyarazi afite uruhara rwo kubaho n'abaho n'ibintu byo koroganiza imihari abantu benshi bashobora kuba bumvira amashengero bati dukora iki dutera ibiti ati eh, kumbure dushobore kuvomerera ibi na biriya kumbure uru ruzi turukorere inkombe zimeze neza amashengero kuko ni igice kigira kabiri cy'abantu cyangwa cy'imigwi ishobora kuba yumvigwa cyane ngaha mu isi cyangwa ngaha mu gihugu iwacu inyuma eh, ya leta amashengero gufata uwundi mwanya ugira kabiri wo gushobora kumvirwa n'abantu benshi rero uruhara rw'amashengero ni runini eh, mu bijyanye no gushobora kubungabunga eh, ibidukikije pasiteri patrice akizimana hanura abantu kubungabunga ibidukikije kuko umuntu kugira abeho yavuye mu bidukikije nk'ivu mu gusozera ku mpanuro twotanga cyane cyane ku ndongozi z'amashengero n'abakristo twebwe nitwe dusoma bibiriya tugatahura umuntu yomenya ko kugira abeho ko yavuye mu ivu nk'uko twabisomye mu kubera akarorero abandi tukabigira inyuma yo kwirinda eh, icyaha ibyaha nkuko biri bidusaba inyuma yo gusenga kugira tudoje mu ijuru inyuma yo gusenga kugira tubeho neza tumenye ko tudashobora kubaho neza ah, kuri ino ibidukikije iby'imana yasabye kuko ingene twongana ibidukikije dushobora turabikurikiza rero biciye mu mashengero ku mugigwa wo gukingira ibidukikije ni kuri ako kamo k'abatumire turangirijeho kino kiganiro uno munsi twari ko tuganira ku kijyanye byeranda bivuga ku bijyanye n'ibidukikije shimira abatumire Pasteur Patrice Hakizimana arangurira ubutumwa mu ishengero Rehobote ry'Ubujumbura hamwe na Sheikh Hassan Ntakirutimana umuvugabutumwa wo mu idini rya Islam badufashije kuzirikana ikigwa cy'uno munsi ndabashimire namwe mwese mwari muteze abiri kino kiganiro Etienne Mane na Kiza narindemesheje kino kiganiro ndabikebanuye naho ubutaha Isobanuro y'ijambo ry'Imana insobanuro y'ijambo ry'imana kuri radiyo isanganiro